Te văd, o Iisuse, pe Golgota, gând pentru lumea ce avea. Vedeai, o Iisuse, că jertfa ta Era în zadar pentru mulți, Și cum să nu plângi că doar pentru ei Lăsat ai și cerul splendor, numai pentru ca toți cei ce sunt mișei Să creadă că pentru ei tu mori Numai pentru ca toți cei ce sunt mișei Să creadă că pentru ei tu mori Zadarnic se pare că ai iubit O lume pornită spre rău Căci chinuri mai crude ți-au născocit Acei care n-au Dumnezeu De ce sus pe cruce te-ai mai rugat? O, Tată, ei nu știu ce fac Când ei trupul sunt pradă urii l-au dat De ce dinainte i-ai iertat? Când ei trupul sfânt pradă urii l-au dat, De ce dinainte i-ai iertat? Puțini sunt acei ce prin viața lor Te fac de dureri ca să uiți În suflet eu știu că ai avut un zor Că te vor urma mult mai mulți rog să-i ajuți pe urmașii tăi, prin dragoste a se purta. Atunci niciun rău nu s-a face între ei, iubirea ta nu îi va lăsa. Atunci niciun rău nu s-a face între ei, iubirea ta nu îi va lăsa.